mali naši modrijaši. Мали наша мудерці. Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо всіх вас на хвилях Радіо Срєм і запрошуємо на нашу програму Маленькі і мудренькі. Сьогодні ми разом з вами запрошені у гості до дитячої групи Сонечко, яка працює при Українському культурно-просвітньому товаристві Іван Франко у Вуковарі. Цей дитячий колектив існує вже 7 років і охоплює діточок різних вікових категорій і національностей. Більшість із них українці. Їхні прадіди колись дуже давно переселилися на ці території, але не забули ані своє походження, ані свою мову. Тому і метою цієї дитячої групи є вивчення рідної мови, збереження звичаїв і традицій українського народу. А як вони це роблять, ми зараз з вами і послухаємо. Усе світі сонце, зірок, дитяча є планета. Торкнись її, зроби лиш крок, щоб знати всі секрети. Чому приваблює дітей? Чому завжди там свято? Планета щира до гостей, яких завжди багато. Дитяча, дитяча планета, дитяча. вчить. Доброго дня, дітки! Добрий день! Давайте з вами познайомимося. Як тебе звати? Мене звати Анджела. А тебе? Мене звати Лана. А тебе, хлопчику? Сергій. Сергійко. Добре. А скільки вам років? Анджела, скільки тобі років? Вісім. Сім. Сім. Мені Мені сім років. років. А тобі, Сергійко? Скільки тобі років? П'ять. П'ять. Тобі п'ять. А Лана, тобі скільки? Мені сім років. Років. Браво! Сім років. А ким ти хочеш стати, Анжела? Со Сергієм. Добре, не шта, шта желіш постати. Козна, а ти, Сергійко? Не знаю. Не знаєш йош. А ти, Лана? Не знаю. Не знаєш? А що вам вище свідчить? Я би постала. Учительниця. Маша, учительниця, яка навчився українську бути учительниця. Е, браво, браво, браво, Анжела. Молодчинка. А я знаю, я чула, що ви знаєте звороти привітання та вічливості. Доброго ранку. Що, Йош? Добрий день, добрий вечір, до побачення. Како, како кажемо, кажемо хвала? Како кажемо хвала? Дякую. Дякую, добре, вибачте, пробачте, браво. А знаю, що і віршика знаєте за ці привітання. Як кажемо? Кажемо зранку. Доброго ранку. Кажемо вдень. Добрий день. Кажемо на вечір. Добрий вечір. Кажемо на ніч. На гораніч. Ні, добраніч. Кажемо на ніч добраніч. Молодці. А я знаю, що крім цього віршика, ви ще знаєте віршики. Хто нам хоче розказати віршика? Анжела. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Як нам буде що робити, треба зайчика зловити. Будем знову рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. А Сергійко? Сергійко з Анжелою розкаже нам віршика, так? Раз, два. Хто? Хто ти, хлопчику маленький? Синя, криненький. Крім я зовуся, той назвою хоржуся. А по чим тебе пізнаю? По українському звичаю. В мене вдача. В мене вдача щира, я і відвага, духа і тіла і душа. Моя здорова українська в мене мова. Молодець. Анжела, я знаю, що знаєш віршик про мову, яка чудова мова українська. Гей, яка чудова, красна і багата. Українська мова мова мами тата, мова мами тати, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Браво, молодець. Алана нам який віршик розкаже? Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Е, вірша? Вірша. Зайчак погулять. Я по... Як, Як нам бути, що робити е, треба. треба Зайчик. зайчик поховати. Зловити. Будем знову. Будемо знову рахувати. Раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Браво. Молодець. Але ви не тільки віршики знаєте, ви і співаєте українські пісні. Хочете заспівати нам пісеньку? Да. Добре. Будь ласка. зараз Анджела і Лана заспівають нам пісеньку про лисичку. Добре, дівчатка? справжні українці, адже українці дуже люблять і співати, і танцювати. А зараз я запрошую вас, дітки, і вас, шановні радіослухачі, послухати казку. А оскільки ми в гостях у товаристві, яке носить ім'я визначного українського письменника Івана Франка, то ми послухаємо казку, яку він написав саме для вас, для дітей. І називається вона Лисиця і Журавель. А щоб вам було цікавіше, ми інсценували цю казку. Роль лисички виконає Анжела Сіміунович. Отже, увага! Слухаємо казку. Жила собі лисичка-сестричка. От зустріла вона якось у лісі журавля. Добрий день, журавлику. Добрий день, лисичко, сестричко. Пригод, журавлику, пригод Любчику. Ти до мене гості. Чим хата багата, тим тебе й пригошу. А журавель каже Добре, я прийду. Лисичка наварила кашки з молоком і по тарілочці тоненько розмазала та й припрошує. Три Пригод журавлику. Пригощайся журавлику. Сама кашку варила. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці. Нічого не виходить. А лисичка лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу вилискала і каже. Вибач. Вибачай, журавлиську, що мала тим тебе й частувала, а більше нема нічого. Тож дякую. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, а прийду, любий друженьку. На тому і розійшлися. Пішов журавлик додому, узяв глечик з довгою шийкою, накидав туди м'яса, картопельки, бурячків та й поставив на столі перед лисичкою і каже Пригощайся, люба приятелько, не соромся. Нюхає лисичка, смачненько пахне. От лисичка до глечика. Голова не влазить. Вона туди, вона сюди, і боком, і лапкою, і навстоячки. Нічого не вдіє. А журавлик помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив, і каже Оце вибачай, лисуню, що мав, то ти і приймав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Лисичка розгнівалася і, не подякувавши, пішла. Більше не буду журавлем трушити. Яке частування, таке й дякування. От і казці кінець. А хто слухав, молодець. На жаль, час закінчився. Ми попрощаємося з радіослухачами. Як кажемо, коли прощаємося? До До побачення. До побачення. Давайте разом. До побачення! До побачення! Шановні радіослухачі, наша програма закінчується. Сьогодні ви познайомилися з маленькими та мудренькими членами дитячого колективу Сонечко. Якщо вам з ними було весело, завітайте до них у гості. В українській хатині вас завжди дочекають з хлібом і сіллю згідно українській традиції. Програму підготувала і вела Тетяна Кочнєва, технічне та музичне оформлення Даміра Матияшевича. До зустрічі! Хай вам щастить! спокуси на планеті, чекає щохвилини, стосується це кожного дорослого й дитини, заняття чи розвага, ретельна всім увага, і швидко час впливає, та нас це не лякає. Дитяча, дитяча планета, дитяча, скрізь вигуки, скрізь оплески, планета аж гаряча, дитяча, дитяча планета. усі ми виростаєм, дитячу планету нам мить не забуваєм, вона завжди єднала, таланти відкривала, і душу наше тіло плекала й гартувала. Дитя Flamengo.